ԼՂ նախագահն Ալաշանում ցանոթացել է Թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագրերի ընթացքին։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում լարվածության միտումներ չկան։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում վերադարձ անցյալին չի կարող լինել։ Հադրութի շրջանի Այգեստան համայնքում չլուծված խնդիրներ շատ կան։ Իսպանիայում ավարտվել է Սաբատել 2016 մրցաշարը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Երեք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշել է խաչվերած տոնը, որը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչի նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձի եւ հարաբանության հիշատակին։ Օրը տոնում են սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում հանդիպող Կիրակի օրը։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է։ Այսօր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո այցելում են հանգուցյալների շիրիմներին։ Նշենք, որ հիմք ընդունել Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին եւ խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին ԼՂ օրենքների համապատասխան հոդվածները, Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ը շաբաթ օրը։ Քաշաթաղի շրջանի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարակ նվիրված խաչվերացին։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Առավոտյան շրջանը ոգևոր հովիվ հայր Աթանաս Վարդապետը սարկավակի եւ օկնականեց ծեց ոգևոր արարողություն։ Ինչեցին եկեղեցի զանգերը եւ ավատացյանները մոմեդ վառեցին ու մասնակիցը եղան Սուրբ Խաչի նվիրված տոնին, որն ծեց տերունական աղոթքով։ Եկեղեցու երգչախմբի ուղեկցությամբ հնչեցին շարականեր ու տաղեր։ Ընթացքում ոգևոր հայրը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը, նշելով, որ խաչվերածը կամ Սուրբ խաչը Քրիստոսի խաչապայտի նվիրված տոներից ամենակարևորն է։ Ավարտելով ոգևոր արարողությունը, հայր Աթանասը ներկաներին հորդորեց լինել միաբան, հավատալ խաչին, ապավինել Աստծո զորությանը, սիրել միմյան։ Աղոտ գրեց առ Աստված, սահմանում կանգնած հայ զինվորի զորավիտ լինի հայ ժողովրդը։ Սուրբ պատարակից հետո եկեղեցու բակում մատուցվեց մատաղ ու կարմիր գին։ Շրջանի հոգևոր հայրը օրհնեց Սևան, ներկաներին, ոնց մեծ մասը երեխաներին։ Եվ շնորհակալություն արնեց Սուրբ ամբարտման եկեղեցուն քիչ գործող սխական խորհրդի անդամների, ովքեր աջակցել են 5-րդ տաղավար տոնի կայացմանը։ Խաչվերած տոնը մեծ շուկով նշվել է բուլղարական Բուրգաս քաղաքի հայոց Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Պատարակը մատուցել է Բուրգասի հոգևոր հովիվ Պողոս Քահանա Միքայելյանը։ Պատարակի առաջնորդ հայր Սուրբն ընթերցեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կոնդակը։ Պատարակի ավարտին տեղի ունեցել սկաուտների երթման արարողություն Հարիթ եկեղեցու ուխտի ժամանած հարյուրավոր ներկաներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սեպտեմբերի 10-ի լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1400 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմել մեկնելով նաև պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն ԼՂ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը հանդիպել է պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանի եւ խորհրդի մի շարք անդամների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են մարտական հերթապահության կրման զինծառայողների սոցիալ կենցաղային պայմանների բարելավման եւ առաջնագծում իրականացվող ինժեներամրաշինական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Բազմից նշել եմ կատարված եւ կատարվող փոփոխությունների մասին, այդ թվում նաեւ վերաբերող ռազմական տեխնիկային ու սպառազինությանը, իսկ թե կոնկրետ ինչ է արվել եւ արվում չբացահայտենք։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը պատասխանելով հարցին, թե ապրիլյան պատերազմից հետո նոր խոցման հարձակողական զենքեր Պաշտպանության բանակին մատակարարվել են, նախարարը տարածքների վերադարձի հետ կապված եւս մեկ անգամ կրկնեց, որ որպես ևս բանակի հրամանատար պարտավոր է պաշտպանել ազատագրված տարածքները, այլ ոչ թե հանձնել։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 11-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս եւ հանդիպել ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով իրենց տները լքած ու այնտեղ հաստատված թալիշցիների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագրերի ընթացքին առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդին։ Եթե Արցախին մի բան պատահի, յուրաքանչյուր թիզ հողի համար մենք պայքարելու ենք։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանը։ Շփման գծում վստահության մտնոլորտի ձևավորման ուղղությամբ հակարակորթի կողմից մերժումը շարունակվում է։ Դա հնարավորություն է տալիս մեզ ասելու առանց վստահության մտնոլորտի ձևավորման չեն կարող խոսել փոխադարձ համաձայնությունների մասին։ Եթե Արցախի ժողովրդին Արցախին մի բան պատահի, յուրաքանչյուր թիզ հողի համար պայքարելու ենք, ասել է նախարարի պաշտոնակատարը։ Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ վերջին շրջանում շփման գծում լարված հիվանդացության միտումներ չկան։ Պայմանավորվածությունը կատարվում է ցաներ հրետանի չի կիրառվել միայն հրաձգային զենքից են կրակոցներ եղել, ասել է նա։ Անդրադառնալով Յակոմինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ քննարկումներին Մոսկվայում, նա ասել է, որ ակնկալիքն այն է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը լուծվի միայն քաղաքական խաղաղ պայմաններում երկխոսության փոխադարձ համաձայնությունների վստահության մտնոլորտի ձևավորման շրջանակում։ ԱՄՆ-ն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին համանապակ քանակության պաշտպանական զենք է մատակարարում, սակայն Ադրբեջանի վերաբերյալ մեր կոնգրեսի կողմից մանդատ կա, որը թույլ չի տալիս մեզ զենք մատակարարել, որը կարող է օգտագործվել Ղարաբաղյան հակամարտությունում հարձակման նպատակով։ Այս մասին ասել է Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն տարբեր իրավիճակներում են։ Ռուսաստանը երկարատև հարաբերություններ եւ բարեկամական կապեր ունի երկու երկրների հետ։ Մենք հասկանում ենք հարաբերությունները։ ԱՄՆ-ն նույնպես ցանկանում է սերտ հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, բայց այլ առանցքում։ Մենք զենք չենք մատակարարում կողմերից ոչ մեկին, նշել է Օրլիկը։ Մենք բոլոր հարցերը քննարկում ենք Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Մենք շատ բաց ենք համագործակցում, քննարկում ենք բոլոր թեմաները, որոնք վերաբերում են հակամարտությանը, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Կարգավիճակը չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխիք լինել։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Եհակմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի Interfax ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում հնչեցրած այն միտքը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ենթադրում է որոշ տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Դավիթ Բաբայանը ընդգծել է, որ տարածքների հարցը մշտապես պես շեշտում է Ադրբեջանը, եւ համանախագահները կամա թե ակամա ստիպված են այն ներառել օրակարգում, քանի որ չեն կարող անտեսել հակամարտության կողմերից մեկի պահանջները։ Կարգավորման ճիշտ տարբերակը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Միայն դրանից հետո կարելի կլինի նստել բանակցությունների սեղանին եւ քննարկել սահմանների հարցը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնորեն Արփի Վարդանյանը հաստատել է իրենց կողմից ավելի վաղ արված այն հայտարարությունը, թե ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում համագումարը հանդես չի գալու որևէ տեխնացուի աջակցելու կոչով։ Ես վստահ եմ, որ Ղարաբաղի խնդիրը ԱՄՆ նորընտիր նախագահի օրակարգում կլինի կարևորագույն հարցերից մեկը, եւ ով է լինի նախագահ, պետք է անդրադառնա այդ հարցին, եթե մինչ այդ հարցը լուծում ստացած չլինի։ Համոզված է Տիկին Վարդանյանը կարևորելով բանակցություն ընկերություններին ԼՂ մասնակցությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրենը տեղեկացրեց, որ Արցախի անկախության 25-ամյակը նշվելու է նաև ԱՄՆ-ում, ոչ միայն հայերի կողմից, այլև կոնգրեսում։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում վերադարձ անցյալին չի կարող լինել եւ միջնորդներն իրականությունը պետք է ընկալեն այդ համատեքստում։ Այս մասին ասել է 2009-ից 2012 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հանս Յոխան Շմիթը։ Դեսպանի խոսքով հիմնախնդրի կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ միջնորդները կենտրոնական ստեղծված նոր իրականության վրա եւ բանակցությունները վարեն ապագայի տեսլականով։ Գերմանացի դիվանագետ ներդժգոհությունը հայտնեց այն փաստի արդիվ, որ եվրոպացի դիվանագետների համար Ադրբեջանը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, սպառնալով նրանց ներառել սև ցուցակի մեջ։ Անդրադառնալով Արցախի հետ իր սերտ ու բարեկամական հարաբերություններին Հանս Յոխան Շմիթը նշեց, որ առանց այցելության ու տեղում հարաբերություններ հաստատելու հնարավոր չէ որևէ երկրի մասին ճիշտ կարծիք ունենալ։ Հադրութի շրջանի Այգեստան համայնքում չլուծված խնդիրներ շատ կան։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ներքաղաքի արժեքները ըստ համայնքի ղեկավար Դավիթ Հովանեսյանի կարելի է բավարար գնահատել։ 2016 թվականի բերքի տակ ցանել 400 հեկտար հացահատիկային կուլտուրաներ, ստացվել է մոտ 800 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 20 ցենտներ։ Օգտագործողների մի մասը ստացված բերքը վաճառել են, մնացած բերքը ամբարվել է, հետագայում վաճառելու նպատակով։ Համայնքի ղեկավարը ցանոն է նշում, որ Բեկավակից հետո ամառնահերթ չի կատարվել, որը բացական ազդեցություն կնանի 2017 թվականի բեկի տակ։ Սոցիալական ծրագրերի շարքում համայնքի ղեկավարը կարևորի յուղի գազացկացման հարցը։ Աշխատանքներ կան իրականացնում յուղի ներքին ջրատար ցանցի վերանորոգման եւ ջրաչափերի տեղադրման գործում։ Յուղում բնակելի տների շինարարության եւ վերանորոգման խնդիրներ կան։ Յուղամիջյան փողոցների բարեկարգման հարցերը եւս օրախնդիր են։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ապրիլյան քարոզիա պատերազմի եւ հետագա օրերին յուղի երիտասարդությունը եւ ազատամարտիկ վետերանները եղել են առաջնագույն զինվորի կողքին։ Նրանք հավատով են լցված ապագայի հանդեպ եւ իրենց ամենօրյա աշխատանքով օր օրի շենացնում են հայրենի յուղը։ Մնում է հուսալ, որ պետական աջակցության լուծելով յուղի արկա խնդիրները գլուցեք բնակչության զոհ մի շարք հարցեր։ Մարզասերների համար Իսպանիայում ավարտվել է Սաբադել 2016 մրցաշարը, որին մասնակցում են նաև գրոսմայստերներ Կարեն Գրիգորյանը եւ Կարեն Մովսիսյանը։ Մրցաշարում Կարեն Գրիգորյանը 9 հնարավորից վաստակել է 7 միավոր եւ դարձել մրցաշարի հաղթող։ Կարեն Մովսիսյանն իր ակտիվում գրանցել է 6.5 տասնորդական միավոր եւ զբաղեցրել երրորդ հորիզոնականը։ Գրիգորյանն իր անհատական վարկանիշը բարձրացրել է 7 կետով, իսկ Մովսիսյանը 9 Ռիոյում ընթացող 15-րդ Պարալիմպիկ խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրետա Վարդանյանը մասնակցել է ծանրամարտի powerlifting հրում պարկած դիրքից 55 կիլոգրամ քաշայիների պայքարին եւ գրավել 5-րդ տեղը։ Չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել է մեքսիկացի Ամալիա Պերեսը, որը սահմանել է աշխարհի եւ խաղերի ռեկորդ 130 կիլոգրամ։ Կանանց լողի մարզաշարի 50 մետր ազատ լողավոճում Մարգարիտա Հովակիմյանը չի հաղթահարել նախնական փուլի արգելքը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։